itong pag-iisip ko sa'yo'y binigay ko na Binibini ang aking dalang dasal Dininig mo raw Wika mo raw iingatan ka Magpagkalan na kay ganda, oh kay ganda Magalay sa'yo Sa aking tanong Magkatotoo kaya Sagot mo 给更大。 naman tayo para kausapin natin ang jury natin. Ate Shawi. Thank you for bringing Jano to us tonight and singing pa one of my most favorite songs ever and doing it I have to say close to perfectly. Napakagaling ng pagkakagaling mo bilang Jano Gibbs. Mula mga galaw, Thank you very much. Congratulations to you. Thanks, Ate Shawi. Ito naman, pakinggan natin Sir Jed Madela nasanibang ka ni Jano ngayong gabi. <laughs> At uh, lahat ng mga galaw niya, di ba simple lang naman si, si Jano gumalaw, pero it's more on the bibig. The lips. Bibig talaga. Baka nga siya to eh. <laughs> hindi, pero hindi. Kitang-kita kasi sa mukha mo, very Jano, pati yung mga, mga yung expression sa bibig. At, at alam mo yung the reason na masasabi ko talaga na dalang-dala kami sa performance mo kasi pati kami napapagano no. <laughs> Ganon, di ba? Ayan, no? Sobrang ano, Sobrang janong-jano. Uh, well, aside from the fact na kopyang-kopya mo yung boses niya, um, in total, I see Jano Gibbs tonight. Kaya good job. Thank you so much. Thank you. Sir Gary, sa lahat ng mga vocalists tonight, ito yung pinaka spot on. Kumbaga bullseye kasi talagang talagang pag if you close your eyes, you're listening to Jano Gibbs. Okay? Obviously, dahil syempre may makeup at lahat, obviously, it's Michael Pangilinan doing Jano Gibbs. Pero vocally, it really sounded like Jano Gibbs. And for me, you didn't get my one thumb. You got two thumbs up for that. Excellent. Thank you very much, jury. This is your